Slavēts Jēzus Kristus, rādījām arī Latvijas klausītāju. Sveicinām tevi 12. decembrī. Šeit ar kopā ar tevi radio studijā Līva Kupfere un, protams, es neesmu viena, jo, nu, parunāsim par, tas nozīmē, kad arī vajag ar kādu parunāties. Un klausītāji šajā decembra mēnesī mums ir kādi ļoti īpaši jaunumi, proti dāvanas adventa laikā, un šobrīd kopā ar mani studijā šeit ir Anete Kozlovska un Aija Elsiņa, Elsiņa tad šeit ēterā eh, kopā ar mums, lai tad eh, prezentētu un dāvinātu tev kādu ļoti skaistu dāvanu šajā adventa laikā. Es domāju, varbūt viņas pašas arī var pastāstīt, vai ne, kas tad tas tāds būs? Jā, nu svei, sveiciens visiem klausītājiem. Sveiki visi! <laughs> Nu, laikam tā būs kāda dziesma, ja, ko mēs noklausīsimies šī raidījuma laikā. <clears throat> un, un, un mums ir savi stāsti, par ko mēs varam parunāt šīs dziesmas sakarā. <laughs> jā, tātad klausītāji, es saprotu, 1. decembris bija diena, kad iznāca dziesma, jā? Tieši tā. Mhm. Jā, 1. decembrī tas jau ir jau nedēļa ir pagājusi, vai ne? Jā, Vairāk pusotra. Ja? Pirmajā tātad. adventē. Nu jā, pirmajā adventē tā doma tā arī, jā. Bet, uh, nu jā, es nezinu, mēs sākam jau parunāt. <laughs> sākam jau parunāt. <laughs> sākam atklāt klausītājiem, kas tad būs šī raidījuma beigās, ko tad mēs varēsim dzirdēt, kā tad sauc dziesmu. Jā, dziesma saucās par cilvēku būt. Uh, esam šīs dziesmas uh, abas esam autori šai dziesmai. Kaut arī uh, Aija uh, līdz šim ir radījusi tikai instrumentālu mūziku, un līdz ar to instrumentālā dziesmas daļa ir viņa, un kompozīcija arī ir viņas uh, jau uzkomponēta, un tad uh, es, uh, es kā autors pievienoju vārdus un melodiju. Tā kā dzirdēsiet kopdarbu. Kopdarbu, bet tas sanāk, ka vispirms bija mūzika, un pēc tam vārdi. Nu tā sanāk, tā sanāk ne? Jā, jā. jā. Mhm. Klausītāji atgādinam, ka šis ēters ir tiešraidē, tātad uh, vari mūs iesaistīties un arī zvanīt uh, ar, uh, uz telefonu numuru 67 969 131 vai nu arī sūti īziņas uz telefonu numuru 266 77 272 tāda iespēja mums arī šodien te uzdot jautājumus māksliniekiem tieši šeit, tiešraidē, tikai viņas ir gatavas. <laughs> un šajā brīdī tad, jā, gribas jautāt, kā tad sākās tā sadarbība, kā tad jūs vienu otru atradāt? Nu, tas bija pateicoties Anetei, Anetes uzņēmībai. <laughs> Viņa ļoti drosmīgi šogad vienkārši mēs nebijām līdz šim pazīstams, bet šogad mēs iepazināmies, un uh, eh, Aneta man vienu dienu atrakstīja, viņa tepat dzīvo manā rajonā, varētu atbraukt ciemos iepazīties. Un uh, tā viņa atbrauca, un tā mēs iepazināmies, un uh, sapratām, ka mums ir ļoti daudz kopīga, gan personiski, gan uh, muzikāli un radoši, un nospriedām, ka varbūt jāmēģina kaut kas kopīgs radīt. Un... Uh, Nu jā, un tad uh, eh, Anita man jautāja, vai man ir kaut kādas jau skices vai kaut kas, kam, kam pa virsu viņi varētu mēģināt dziedāt. Un tas viņai pāris skices aizsūtīju, un uh, nu, tā tika izvēlēta <clears throat> vien, viens no, no šiem skaņdarbiem, kas man bija, jā, ilgu laiku gulējis plauktā, bet uh, <clears throat> man bija, piedodiet, <clears throat> bija vienmēr licies, ka, šī, ka šis skaņdarbs it kā ir pabeigts, bet kaut kas tur vēl pietrūkst. Eh, un eh, tad, tad, kad Anita pa virsu iedziedāja vārdus, un tad es sapratu, ka tas bija tas, kas tur bija tieši trūcis. Wow. Jā. Mm. Tad varbūt jautājums nākošais, Anita, kā tad radās šie vārdi? Ha, <clears throat> vispār jau man, man liekas, ka eh, vārdi rodās no tā, kurš tos rada, <laughs> no manis droši vien, bet arī, ja godīgi, uh, Mm, tā mūsu iepazīšanās, um, uh, nu, es arī pateikšu no savas puses, man ļoti patika un uzrunāja aizs instrumentālā mūzika un, un uh, es pati ļoti daudz klausos, ja es klausos vispār kaut ko, es klausos instrumentālu mūziku, kur nav vārdi, jo es kaut kā atpūšos, es kā vārdu autors un kā radītājs, es atpūšos instrumentālajā mūzikā ļoti bieži. Un tas ir tas, ko es novērtēju. <clears throat> Un, uh, un, un kad Aija, es uzzināju par Aijas eksistenci un ka viņa tepat Latvijā Un, un, un viņa sāka aktīvāk arī nu, dot dziesmu sērā un uzzināja, oh, cik forši mums latviešiem ir tik labs, nu, tā kā tik skaistas dziesmas radošs uh, mākslinieks un, un, uh, un tāpēc es vienkārši es zinu, ka mēs latvieši vispār ļoti maz iedrošinam viens <laughs> otru. es vienkārši aizrakstīju viņai un es teicu, cik forši un paldies un, un ļoti skaistas dziesmas, un, un, un, un ļoti uzrunājošas. Un, un man liekas, ka emocionāli vienkārši, nu, kā ja cilvēks saslēdzās, tas ir neverbālā līmenī. Tas ir dziļāks līmenis, un arī mūzikā es kā mūziķis jūtu nu, tās lietas, varbūt kaut kā jūtu tajā emociju līmenī. Es reāli jūtu to, ko viņa tur ir ielikusi. Un, cities, mēs pēc tam runājam, viņas tā kā jā, es pat to, es nezinu, ko es tur lieku, bet es saku, tu liec, tu sevi liec ārā. Un tas ir tas, ko es domāju, kur tā kaut kāda tā sakonektēšanās notiek, Un tad arī mēs aizbraucām, un uz, jā, izrādījās, ka viņi turpat dzīvo netālu, un tas domā, ah, nu taču vienkārši jāaizbrauc parunāties un iepazīties, un uh, Un, uh, jo to mēs arī bieži vien neizdarām. <laughs> nu, tā, kā, nu, tā vienkārši. Netālu. jā, tā vienkārši piez, nu, jā, vienkārši satikties un parunāt cilvēcisko, cil, cilvēcisko, jā. Un es domāju, ka tur arī daudz kas saslēdzās, un arī mēs parunājām, uh, un, uh, un mēs tur runājām par tādām lietām, par kurām arī tu vari runāt tikai ar kaut kādiem cilvēkiem. Ne, mēs zinām, kā. Mums ir dažādi draugi paziņas, bet citreiz ir cilvēki, kam vienkārši saslēdzās, un tu saproti, ka viņš saprot. <laughs> tu saproti, ka viņš saprot, un, un ir cilvēki, kur, kur, ar kuriem tu runājot, tu nezini, vai, nu, par ko viņš ir gatavs runāt vai nav. Nu, man liekas, mums kaut kā saslēdzās saslēdzās tādā dziļākā līmenī, tāpēc arī tur var radīt. Nu, labi, es aizrunājos par to, kā man radās vārdi, bet es domāju, tas arī tomēr uh, tas tomēr bija brīdis, eh, jo, ja starp māksliniekiem nav šī saite, tad arī tur nevar, un ja nav saruna stāsts, jo tas ir mūsu stāsts kaut kādā ziņā arī par to, ko mēs runājam, mēs runājam par eksistenciāliem jautājumiem, par jēgu, par, par, par, par visu to, kas īstenībā ir svarīgs, un ne ikvienam cilvēkam, par ko ir jādomā, un jārunā, un jāizprot. Um, <clears throat> un es domāju, šī, šie jautājumi tajā dziesmā arī ir, uh, Un viņi ir tie lielie jautājumi, kas ir, ko nozīmē vispār šeit uz zemes piedzimt un par cilvēku būt, ko tev nozīmē, un, un, un ja tu to, nu, ja tu to neuzdod šos jautājumus, tu, man liekas, īsti nekur, nekad līdz izpratnē patiesē netiec. Arī kontekstā ar radītāju, vai ne, kā radītājs tev ir veidojis, kā radītājs ir iecerējis cilvēku kā būtni, kas mūsos notiek, kāpēc mēs tā jūtamies, kas mums ir kur, kādos līmeņos mēs visi operējam. Nu, tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, es domāju, tu esi kā cilvēks, jo es zinu, ka eh, mēs šeit esam uz laiku. Nu, es domāju, ka arī mums, piemēram, mēs ir airunā, nu, Tu var, tāpēc tiem, tiem jautājumiem tu var runāt cilvēku, kas ir padzīvojis, ja šeit arī uz <laughs> zemes bišķiņa, ja nevis, ā, nu tur jūra līdz ceļam, viss, viss būs mestiši par kādu nāvi, kādas, ja, nu, 30 kādas. gadi vēl tālu. <laughs> nu, jā, tādā ziņā mums arī, nu, sakrita šis aspekts, ka mums tā kā, nav vairs uh, rozā brilles uz dzīvi, uz pasauli, uz cilvēkiem. Mēs esam kaut kādām lietām smagām arī gājuši cauri, un līdz ar to Nu jā, un es domāju, ka visi tam iet cauri, bet par to nerunā. <laughs> nu, tā kā līdz galam. Un, man liekas, tā dziesma varbūt kaut kur noķēra to. Tieši to es tā ceru. Jo arī aiziet, nu, tu vari pateikt kaut kādas lietas, arī, nu, kur, piemēram, ir kaut kādas vietas, kuras tev arī uzrunā tajā dziesmā. Tas nav tikai mans stāsts. Nu, kaut kā. Ka tu izdzirdēji mūziku un tad radās vārdi. Ja? Jā, jā, nu kaut kā kad, kad eh, nē, nu, tās lietas arī par ko es runāju, nu, tā kā par ko ir vārdi. <clears throat> Jā, tur tāda viena vieta uh, dziesmā ir, vai tu atceries vēl par ko tu gribēji kļūt, mm. tā kā vai tu dzīvo to savu dzīvi ar domu, vai tu esi nu, nonācis tur, kur tu gribēji būt. Mm. Un man tas ļoti savilkās tā kopā ar mani, ar manu dzīvi, jo es esmu savas dzīves laikā mainījusi profesiju. Es pirms tam strādāju finanšu sfērā. <laughs> Wow. <laughs> Jā, es strādāju desmit gadus finanšu sfērā, un es ļoti strauji nu, tādu dzīvi apmetu kūleni un vienkārši sāku nodarboties ar mūziku. Paga, jā. tad uh, pirmā profesija tev ir finansists, jā? jā? <laughs> un uh, pēc tam, uh, cik tev bija gadi, kad tu izlēmi mainīt dzīvi? Nu, man bija virs 30 jau. Mm. Jā, tas ir jau tas pieaugšais vecums. <laughs> Tad es jau biju dzīvē, jau pastrādājis, padzīvojis, jau pabijusi visu kaut kur. Un uh, mirklī, kad es, uh, nu, es dzīvoju Latvijā tajā laikā un es strādāju finanšu darbu un spēlēju grupās pa vakariem. Es spēlēju basģitāru tajā laikā. Un um, uh, satiku savu vīru, topošo vīru Un uh, mēs pavisam neilgi bijām satikušies, kad eh, viņam nāca piedāvājums, uh, darba piedāvājums Barcelonā. Un uh, viņš man aicināja līdzi uz Barcelonu. <laughs> Domāju, super, <laughs> super, par ko ne. Nu, katrā ziņā bija tāda sajūta, ka šis ir tas cilvēks, uh, kuru, kam es varu doties līdzi, doties līdzi uz jebkurieni. Un tas, ka tā bija Barcelona, tas bija tāds bonus, vienkārši <laughs> tas bija tik superīgi. Un uh, tieši tajā Barcelonas posmā tas, varētu teikt, bija tas nozīmīgākais manā dzīvē, jo tik daudz lietu notika pirmo reizi ar mani. Vispār es pirmo reizi dzīvoju ar puisi kopā, teiksim, ja sākot jau ar to. Um, es eh, pirmo reizi nestrādāju un sāku nu, meklēt, kā, ko, es, ko es varētu tā pa īstam darīt to, ko man gribās. <laughs> un, eh, ļoti daudz klausījos mūziku um, internetos un YouTube, un uh, iedvesmojos no tādiem nu, mūziķiem, kas raksta tieši neoklasisko mūziku, es varbūt baigi garēju aizķepēju uzvedēju. Nē, stāsts, stāsts, stāsts. Iespējams, ka iedvesmas stāsts arī jā, kādam klausītājiem. Jā, jā, jā, jo, nu, zin kā, beidzot tev ir tik daudz laika tavās rokās, ka tu vari pa īstam darīt to, kas tev interesē. Un, jā. un nevis meklēt darbu un meklēt atkal sūtīt CV uz visiem finanšu amatiem, bet uh, klausīties mūziku dien dienā, uh, un es atklāju mākslinieku Olafuru Arnalds, kas ir islandiešu neoklasiskās mūzikas mākslinieks. Viņš man tik ļoti iedvesmoja, jo viņš raksta instrumentālu mūziku, un viņš spēlē klavieres tik vienkārši, bet tik skaisti. Un tur man radās tas klikšķis galvā, ka, lai būtu skaista mūzika, viņai nav jābūt sarežģītai. Viņa ir super vienkārša. Un es skatījos to, kā viņš spēlē, un man likās, es arī tā varu un man nav muzikas skolas izglītības, man nav tehniskas uh, pianista prasmes, bet uh, sapratu, ka tas, nu, tā atslēga ir tai vienkāršībā. Un, uh, uh, tanī mirklī es uh, atgriezos pie savu bērnības instrumentu klavierēm, ko es biju sešu gadu vecumā apmēram apguvusi laukos dzīvojot pie vecmāmiņas pavasarām. Un uh, tad tur tai Barcelonā es, es teicu Harijam, davai, pērkam klavieres. Nu, nopirkām digitālas klavieres, nu, kas lai būtu mobīls tomēr. Un es uh, centos tā kā atcerēties, ko es tur bērnībā spēlēju, ko es tur mācēju. Nu, tā kā vingrināt pirkstus atkal. Un, un pamazām, pamazām sāku radīt uh, kaut ko savu. Un tas, tas man tik ļoti aizrāva. Nu, tā kā redzēt, kas top no nekā. <laughs> Un, nu, nu, un, un tā, un tā, tā teikt, tālāk visi aizgāja tā kā pa, pa kalnu, pa lielā sniega pikā, pa kalnu uz leju eh, vai uz augšu. Un, mm, principā uz augšu viss aizgāja tālāk ļoti forši, jo um, eh, es, es arī nolēmu, ka es beidzot varētu kaut ko studēt ar mūziku saistītu. Pārcēlāmies pēc tam uz Londonu, tur es studēju, pēc tam vīrs studēja, tad jau bija bērni un <laughs> tad jau atgriezāmies Latvijā un principā kopš es esmu Latvijā jau sešus gadus es jau tikai vairs ar mūziku, nu, nu tikai ar mūziku nodarbojos, vairs finanšu joma, tā kā paliek tālu pagātnē. Kāds interesants stāsts <laughs> īstenībā no viena teikuma dziesmā. Vai ne? Jā, man, man bija tāds prieks, ka aizpēc, ka īstenībā nu, tas, ir par, tas ir par arī par to, jo viņa, tī, nu jā, tas ir par to, jo mm, ļoti daudz, nu, ļoti daudz cilvēku neizdzīvo savus sapņus. Nu, Jā. Būsim atklāti. Viņi domā, un plus vēl. Es pateikšu, varbūt kaut ko tādu, ko viņi domā, ka viņi ar to kalpo dievam. Es kā kristīgs cilvēks, es domāju, es varbūt uzdrošinošu pateikt, bet ja Dievs tevī kaut ko ir ielicis, tas ir viņš. Un citreiz mēs kaut kā nu, gribam nogremdēt vai to, mums liekas, nē, tas nevar būt no viņa vai vēl ir cits svarīgāks lietas bet mēs katrs šeit esam unikāls. Ja tu šeit tāds, ja Dieva prāts bija tevi radīt tādu, ja, Un mēs kaut kā noticam visam pārējam, kad nē, viss pārējais, kas tev tā kā, tas noteikti ir svarīgāks, vai, vai kaut kādi, mēs ļaujamies apstākļiem, mēs ļaujamies tikai, nu, visam tam, ko tev citi saka, kā tev būs jābūt, kā tam jāizskatās, kā tu mums esi vajadzīgs, un es mm. domāju, ka tas ir, pat lielāks pārbaudījums cilvēkiem, it sevišķi ticīgiem cilvēkiem, ja, kad kas, kam tu man tēvs esi radījis, nu, kam tu esi radījis, kas es esmu, vai es esmu arī, nu, jo, jo tās lietas, kas mums ir sirdī ielikts, viņas nevar būt kaut, no kaut kā cita, nu, tā kā, un katrs cilvēks ir unikāls. Un to unikalitāti mēs bieži vien kaut kā, nu, pietušajiem, vai nu, tu, nu nē, tas nav svarīgi, tas noteikti Dievam arī nav svarīgi. <laughs> Tā kā, tas ne, mums ir svarīgi, kaut jā, kaut kur manējiet un manējiet, kaut kas manējais jau, ne, viss ir tikai svarīgāk ir tas, ko visiem kopā vajag, vai mm. visiem tas ir dērīgs, visiem kopā derīgs. Nu nē, es Dievu priekšā pēc tam stāvēšu un ar, tiem, ar to, ko es biju izdarījis, izdarīju un neizdarīju, to, ko es tev ieliku, tās teiks, es tev ieliku to sirsniņā, es tev viņu uzdevu to uzdevumu, ja? Un kā, ko tu, nu tā kā vai tu biji patiesa arī un godīgs, un tajā dziesmā ir arī par to patiesumu un godīgumu īstenībā, nu, vai nemelo sev un nemelo citiem, ka tev patīk, ja tev kaut kas nepatīk. Mm. Nu, piemēram, elementāri, mm. mēs kaut kā arī ar to domājam, ka mēs kalpojam Dievam, bet, Beigās izrādās, mēs melojam gan sev, gan, gan, otram. Nu, gan otram. Un, un tā kā, nu, nu, Dievs jau, ko viņš redz? Viņš jau redz sirdi, viņš redz cilvēku, ja, un, Un arī es domāju, ka ļoti daudz mēs apmaldamies tajā, nu, kaut kā, kas mēs esam. Mēs daudz nezinām, kas mēs esam. Tajā dziesmā arī par to ir, kas tu esi, ka, ko nozīmē tev būt. Jo ir viens vispār, kam cilvēks ir radīts. Ja? Nu, tā kā, uh, dzīvība un viss tas, kāda mēs esam kolosāli vienkārši izveidoti, jā, un, un Dievs saka, jūs esat vienkārši, nu, nu, Dieva līdzībā, viss tās lietas, kas mums ir radīt, spēt radīt, es domāju, arī vairo, nu, tā kā, ka, nu, tur ir tik ļoti daudz skaistu lietu mūsos, kas ir ielikts, jā, vai talanti, kaut vai mūziku, dziedāt, dzirdēt, uh, Uh, izzināt, uh, zināt, nu, viss prāts, kāds mm. cilvēka prāts ir uzbūvēts, tas viss ir dieva ideja. Tas viss ir dieva ideja pati par sevi vislabākā. Nu, un man liekas, nu, tas tā kā, un mēs tā kā, kaut, kaut kā to tā, uh, Ai, nu, tu, mēs jau, nē, nu, es jau nekas, es jau tāds puteklīts, es jau ko tad nē, es palīdīšu zem galvu un, un darīšu tikai to, ko man citi saka. Un, un, un, un īstenībā mēs izpatīkam citi. Nu, tur ir vesela ķēdīte, kur aiziet īstenībā. Tad, kad tu sāc melot sev un citiem un arī Dievam. Un šajā dziesmā ir par to, nu, es vismaz tā kā, es bieži vien ir tā, es sarakstu dziesmu, es pēc tam tikai saprotu, par ko es esmu sarakstījis. Oh. Jo tur ir ļoti daudz līmeņu, <clears throat> un katrs cilvēks arī, es domāju, sadzird tajā. Mm man dziesmas bieži vien nonāk šitā, vienkārši nonāk, es zinu to sajūtu, ko man jāieliek, un tas zinu, ka tas ir tā, un tas ir Dievs, kas man liek arī tās dziesmas tā radīt. <clears throat> un vienkārši tev iznāk, un pēc tam es tikai skatos un klausos tā kā, es to dziesmu sarakstīju, tas nav, nu, jo tas nav, <laughs> tas nav tikai par mani, un tas nav tikai par mani, un Tāpēc es zinu, tā dāvana arī man rakstīta ir no tēva. Nu, tā ir, nu, tas tā kā ir, nu, es nevaru ar to, nu, zinu, tur es tur kaut ko, ja, tur mm. laba pieredze ir, bet uh, salikt vārdus kopā un tā, bet, <laughs> nu jā, es arī aizrunājos. <laughs> Bet uh, skaisti stāstīja, ja jebkurā gadījumā es jau gribu dzirdēt dziesmu, vai tu klausītāji gribi, kā ir? Uh, Mēs gan eh, solījām, ka ši, eh, šī dziesma būs pati pēdējā, <laughs> ko mēs šo, šorīt atskaņosim. Tā kā varbūt aiziesim šobrīd nelielā citā muzikālā pauzē un tad atgriežamies šeit ēterā. Un tad jau pavisam, pavisam drīz paliec pie radioaparātiem arī dzirdēs jaunāko dziesmu, kas tad ir iznākusi kā pa cilvēku būt. Mm. Mīļo radio ar Mariju klausītāji, parunāsim par ētera laiks šodien. Šeit kopā tāds ļoti muzikāls, un šajā dienā mēs dzirdēsim pirmnāts skaņojumu, pirmnāts skaņojumu dziesmai, kā par cilvēku būt. Tāpēc paliec pie rādioaparāta, un šajā brīdī tad dzirdēja arī kādu citu interesantu skaista gabalu, kas, es saprotu, ir Aijas radīts, vai ne? projekts no maniem instrumentālajiem skaņdarbiem eh, ar nosaukumu Laitnes. Un eh, tas ir ļoti īpašs ar to, nu, man viņš ir ļoti mīļš, jo eh, tā, mm, varbūt arī tāpēc, ka tur ir tā kopsadarbība ar stīgām, jo stīgas eh, pienes eh, klavieru skanējumam nu, tādu papildus dziļumu, un eh, še, nu, konkrēti šajā um, dziesmas ierakstā piedalījās stīgu kvartets Nona, un šeit dziesmē ir arī videoklips, ko jūs esat laipni aicināti noskrīties YouTube'ā, dziesmu sauc Slaitnes, un uh, tur piedalās dejotāja, un uh, šīs stīgas redzamas, un es pie klavierēm, un jā, Un, un, un es tikai piebildīšu, ka tie paši, nu, pusi no, nu, tā arī bija Nona, kas tā mums iespēlēja, nona, jā, mūsu pareizi, skaņdarbā arī ir eh, stīgu mm. Eh, kvartets, nu, nepilnā sastāvā, bet arī, un rakstījām pie Aijas mājā, istabā, un tas arī bija ļoti eksperimentāli un skaisti, ka viss izdevās un ļoti labi izdevās ierakstīt mājās. Jā, jo, nu, cit, citkārt mums liekas, ka ka jāiet uz studijām un jātērē lielas naudas un um, nu, kā, un ja tev ir studijas laiks, ir ļoti liels uh, spiediens, uh, tā kā tev ir limitēts laiks un tev jānospēlē perfekti un uh, eh, jāiekļaujas kaut kādās uh, rāmjos. Bet tad, kad tu vari rakstīt mājās, uzreiz ir tik brīva atmosfēra, nu tu vari rakstīt cik tu reizi gribi un at, mēs tāpat arī balsi rakstījām mājās, tieši tā, tā, tādu pašu iemeslu dēļ, lai dabūtu to, pirmkārt, lai dabūtu to sajūtu, to intīmo, to vienkāršo, kā ne man sēž tepat blakus, Tieši tāpat kā mūsu kaut kādā pir pirmajos mēģinājumos. Un mēs tāpat sasēdāmies manā guļamistabā, nolikām mikrofonu un Anita iedziedāja šo dziesmu manā <laughs> guļamistabā. Um, mm. tas, ehm, tas ir <laughs> forši, jā. Skaisti, skaists stāsts, un tad varbūt turpinājumā mēs tūlīt, tūlīt jau dzirdēsim dziesmu, kā par cilvēku būt, taču Kā jūs teiktu, kas jums ir, ko jums nozīmē šis jautājums, kā tad būt par cilvēku? Kā jūs izdzīvojat, vai jūs esat atraduši atbildi, kā tad būt par cilvēku? Nu, man liekas, tas ir grūti tā atbildāmi. Es vispār ar, ar vārdiem esmu ļoti uz jūs. Es ne, man ir ļoti, ļoti jādomā, lai vispār kaut kā ietērptu vārdos savas domas. Iespējams, tāpēc man mūzika ir instrumentāla. Es ar, tajā es, es savu sajūtu ielieku melodijā. Um, vārdiski tas uh, droši vien, nu, um, tā galvenā doma droši vien būtu tāda, ka uh, cen, cenšos būt patiesa pret sevi, klausīties sevī, darīt to, ko sirds saka, un ne, nevis to, ko kāds cits no malas saka vai ko vajadzētu darīt. Un, uh, tā ir uh, Tā ir tā mana būšana par cilvēku. Aneta, kā ar tevi? nu, man liekas, ka <clears throat> man arī ir bijis tāds ļoti īpašs posms. Es domāju, tā dziesma arī ir. Nu, es esmu caur šo dziesmu izdzīvojis šos jautājumus un, un arī nonākusi pie tā, kā cik svarīgi ir, kad es zinu, kas es esmu, kā, kas es gribu būt un kas esmu tur, kur man ir jābūt. Un mm. uh, kas esmu patiesa pret sevi, un tad es arī esmu patiesa pret Dievu. Un man Dievs tiešām pēdējā laikā ir vienkārši vedis ārā no visiem meliem, kuros es nezināju, ka es pat esmu. Uh, atklājis ja, mani pašu, un, un es domāju, ka tikai man personīgi ir tas, ka viņš var parādīt reāli, kas tur ir. Mm. Un, uh, un tad, ja es esmu ļāvusies, tad viņš ir parādījis un ne visu to patīkamo par arī patiesību, ko mēs negribam <laughs> par sevi zināt. Un, um, nu jā, un par to, cik ļoti liels svars ir visiem lēmumiem arī. Un mums ir kā cilvēkiem nu, jāpieņem pārāk ātri, pārāk svarīgi lēmumi. Ja tu padomā, iedomājies, mēs ienākam dzīvē, pēc 20 gadiem tev ir jāizdomā jau, nē, tev jau 15 gados jāzina, ko tu mācīsies, kas tu gribi būt, ja, <laughs> izglītība pēc 20 kaut kur trījiem, četriem, pieciem tev jau jāzina, ir, ne, tev jau jāsāk strādāt kaut kādos 20, cik tur tos gados, tev jau ir jāpelna, tev pēc tam ir, tev ir jāpieņem lēmums, uh, ar ko tu būsi kopā, ģimeni vai vēl, vai, nu, saprot, tie ir tādi, bet mēs esam pasaulē. Tu esi pasaulē tikai 20 gadus, tu vispār neko īsti nezini. Nu, un tev nu, jau 18 jāsāk. gados tu esi beidzis vidusskolu, visticamāk. Jā, nu, ļoti ātri un strauji, un pat, zini, nu, tā kā cilvēki, mēs esam pilnīgi iemesti. Mēs tiekam savā ziņā iemesti. <laughs> tā. Un, un tāpēc tur ir reizē tāda, nu, man personīgi ir tāda līdzjūtība pret to, nu, ka tajā, uh, un mēs viens no otra prasām, kad mēs esam tur, nu, to vai tu, nu, vat arī tie jā. standarti, jā, tas kā, it sevišķi, ja vēl tur, nē, mums ir, mums ir jāuzkā, mums ir jābūt vislabākajiem, visperfektākajiem, vismīlošākajiem, visdraudz, vispareizākos lēmumus jāpieņem, mēs viens no otra to pieprasam, nu, tā kā tādas nereālas ekspektācijas paši pret sevi un pret citiem, un es domāju, nu, tas ir tāds... Uh, Um, kas arī man ir bijis um, šis pārdomu, liet, daudz, daudz lietas, ko es tieši esmu pārdomājis pēdējā pusgada laikā. Jā, tā kā tā dziesma ir arī daļa no manas stāsta. Tas, kas es, nu, man personīgi, ir katram jāuzdod, kas viņš ir, es domāju, tas jautājums, un kopā ar mhm. tēvu mēs varam sadzirdēt, ja mēs, <laughs> mēs esam patiesi tādā vietā, pazemīgā vietā, un, un uh, un izdarīt iz, arī izvēles, arī es domāju, kāpēc, kāpēc mēs neļaujam sev kļūdīties, piemēram. Nu, kā, kāpēc tu nedomā, ka tu neesi kļūdījies, vai kāpēc otrs nav kļūdījies? Nu, kāpēc mēs mm. neiedomājamies, ka mēs varam kļūdīties? Es atvainojos, tri, tu, es, nu, ko es saprotu no dzīves 25 gados, yeah. nu, ne? Uh, vai, vai, vai pat 30 gados, nu, kā, un kas man vispār ir jāsaprot. Nu, kā, mm. Pa vidu mēs dzīvojam dzīves, eh, tiekam iemest visādos apstākļos, un, un kā tu domā izdzīvot <laughs> vispār nu, bez dieva vai bez nu, tā kā, tādas īpašas eh, providences no augšu, nu, tas vispār ir nereāli. Un pat ar visu to tu kā, vienkārši vari ie, negribot, ie, nu, vienkārši ar labu sirdi, visu sevi uh, Mēs varam, jā, mēs varam vienkārši nu, nu, ne, neizdarīt tos ķipa labākos lēmumus. Vai, un, jo mēs esam, mēs esam vēl sabiedrībā, kur mūsu ietekme, nu, tas viss ir tāds, tas ir tāds sarežģīts process būt par mm. cilvēku. Man liekas, tas ir tas varbūt manā, nu, kad īstenībā tas ir baigi sarežģīti, tas nav vienkārši. Un vai neskatāmies uz to, ka tas ir vienkārši, ka es zinu, vai tu zini, kā, kam jābūt, vai vēl kāds zina, vai ne visi esam uz ceļiem un prasam. Uh, un lūdzam piedošanu par to, ka mums ir bijis kaut kāds lepnums, jā, vai pret, nu, ka es zinu, vai ka ot, nu, ka es zinu, kā otram jādzīvo. Nu, tādā ziņā es domāju, nu, tāda pazemība Dievu priekšā vienīgais, man liekas, kas var mūs visus izglābt arī, nu, tādā sociālā kaut vai, ka mēs netopam par tādiem monstriem, nu, nu, un arī tajā ziņā, nu, kad kas tad ir, kur tad tā sirsniņa, kur tad tas cilvēks beidzās, jo ir tik daudz ļaunumu pasaulē. Mm. Vai ne, nu, tā kā arī par to, nu, man liekas, eh, vai, vai, vai, jā. Jā, šie tādi <laughs> dziļi jautājumi. Nu, ko klausamies dziesmu? <laughs> jā, par cilvēku būt. Par cilvēku būt, vai Anete. Ā, vēl manējo, nu, jā. Eh, tad vispirms tavējo, ja jā, tas tā citu, būs. Jā, citu, šitā dziesma, man liekas, eh, arī iet kopā ar Eh, mēs pēc tam varbūt varam parunāt par iedvesmu, bet šī jā, dziesma ir jā. tāda, kura ir tieši par to arī kādā ziņā, ko es minēju. Mēs viens otru varam ietekmēt uz labām lietām, bet mēs viens otru arī varam ietekmēt uz, ot uz otru pusi. Jā. Un tā ir tā, ka gribot, negribot, tie cilvēki, kas tev blakus tevi ietekmēs un tu ietekmē pārējos. Neredzamos dažādos līmeņos mēs viens otru vai nu ceļam, vai nu gremdējam. Un tas ir, jā, šie dziesma ir par to iedvesmu, par to labo iedvesmu. closeness. Ooh. Esi sveicināts rādījumā arī Latvijas klausītāji šajā 12. decembrī kopā ar tevi studijā Līva Kupfere un man viesos arī Anete Kozlovska un Aija Alsiņa. Runājam par jaunāko dziesmu, kas tiks izdota cilvēkam būt. Ir un, izdota ir izdota, jā, ir izdota jau 1. decembrī, un šodien arī dzirdēsim pirmatskaņojumu šeit Radio Marija ēterā. Un tad šajā brīdī arī runājām daudz par izvēlēm, par visu, kas mums ir jāizdara savā dzīvē, un tad gribās tā jautāt par to, kā tad ir ar to iedvesmu, kur jūs smeļaties to iedvesmu, lai nu, to patieso sevi atrastu. 음... Mm. Vai arī, nu, kā, kā jums atnāk mūzika? <laughs> mūzika atnāk, um, tam, manu, priekš manis tas ir vienkārši process, kurā man ir jāatrod tam laiks, klusums, un tad nu, tas ir mērķiecīgs process, pie kā man ir pašai jāstrādā. Um, jo ļoti viegli ir um, dienu aizpildīt ar visu kaut ko citu, bet ja tu fokusējies uz to, ka tu vēlies kaut ko radīt, tad uh, nu, man personīgi ir jārada tam apstākļi, un es piesēžos pie klavierēm, un arī nu, tad es ielieku to sajūtu, kas manī ir tajā mirklī, tā emocija, to es arī ielieku tajā mūzikā. Nu, varētu teikt, ka um, ne, nevienmēr es zinu, par ko ir mana mūzika, jo viņai nav vārdu, viņa ir sajūtu mūzika, bet es pilnīgi noteikti zinu, ka tas, tās ir lietas, kas ar mani dzīvē ir notikušas, ko es esmu piedzīvojusi, un tas viss manī iekšā ir, un um, caur mūziku es tā kā procesēju kaut, kaut kādas nu, sajūtas, kas manī, vai notikums, kas ir notikuši. Uh, Tā piemēram, man ir eh, otrais albums, kas man ir izdots eh, ar nosaukumu Creation. Tas ir vesels eh, stāsts par to, kā es sagaidīju savu otro bērniņu. Jo brīdī, kad es viņu vēl gaidīju, un tad, kad viņš jau bija piedzimis, bija ļoti daudz rūpju un nebija laika, teiksim, mūzikai vispār piesaisties, bet es, es jūtu, ka to stāstu vajag izstāstīt, lai viņš, nu, tā kā ir no manis laukā, un tad, eh, kad jau bija bērniņš paaudzies, tad beidzot satradu tam laiku un piesēdos un sakomponēju 11 vai apmēram 11 dziesmas, ko tad es arī saliku šajā albumā, un tas ir par to, kā, kā es sagaidīju savu bērniņu. <laughs> Jā. Skaisti. <laughs> nu tāds stāsts. Anit, kā pie tevis atnāk tā iedvesma? Uh, Ļoti dažādi. <clears throat> man vispār, nu, cik es jau komponēju savus dziesmas, 23 vai 4 gadi jau, man liekas, ir ļoti dažādi punkti, no kādiem izējot es sāku kaut ko radīt. Teiksim, tā kaut vai šajā gadījumā ir kaut vai instrumentāla, ir citu cilvēka emocijas, nu, jo es, te, es jūtu, nu, nu tad tevs, un, un tas ir, piemēram, punkts, kā man rodās iedvesma, no kā es arī varu, uz ko es varu savu stāstu izstāstīt. Bet man ir bijis, piemēram, arī dziesmas, kuras uh, um, nu, vienkārši gribi par to runāt. Tu vienkārši gribi, tu jūti, ka tev tas arī ir jāizstāsta. Kā ja teica, nu, tas ir kaut kāds tāds fenomens un brīnums, kā Dievs mums ir radījis, ka mums ir, nu, ka mums ir jāizstāsta kaut kas, kas ir jā, kas tieši caur mūziku, ja. Uh, Un, eh, un eh, man, piemēram, arī bijuši dziesmas, kuras tā kā, ai, nu pa šito nav neviens sarakstījis dziesmu, es gribu pa šito sarakstīt. Mm. Nu, tā kā arī no tāda diezgan racionāla punkta ir bijis. Mm. Bet uh, uh, man arī ļoti līdzīgi kaut kur, jo es rakstu par to, kam es eju cauri. Tad tas nāk dabīgi, tad tas nāk ļoti tā viegli kaut kā iznāk ārā, un, un citreiz man liekas, uh, nu, ka es varētu būt nu, vairāk melot. <laughs> man liekas, ka man, man, man diemžēl, es mani var nolasīt caur mūziku un cilvēki, nu, tas, kas ar mani notiek, ļoti daudz ko dzird dziesmās. Mm. Mm, piemēram, pielūksums dziesmas rakstot, protams, uh, tur ir manas attiecības ar tēvu, bet arī, uh, jo man liekas, ir svarīgi, ka tur ir patiesība, uh, bet ka tā ir arī caur manu pielūgsmu, caur personisko pielūgsmu, tad viņa ir dzīvība. Ja tu ja paņemtu formāli vienkārši dieva nu, vārdu ja, un, un vienkārši sāktu rakstīt, ne, es, nu, gan jau es varētu sarakstīt, jo man liekas, man <laughs> vienkārši ir tā, ka ja es ielieku to savu personisko stāstu iekšā. Man liekas, un, un tas ir tas, ko cilvēki sadzird. Mēs nezinām, ka mēs īstenībā dzirdam, uh, sevišķi mūzikā, ja mēs ieklausītos, mēs sadzirdētu, kur ir dziļums, vai tur skan dziļums, neskatoties uz vārdiem, ko, ko, par ko iet runa. Piemēram, viens cilvēks var dziedāt to pašu dziesmu, un viņš nav tam gājis cauri, viņš to nedzied, nu, viņš nedzied no dvēseles, no sirds vietas. Un tas iedod spēku, un tā arī tāda misterija, tas noslēpums, tas tās neredzamās lietas, ko Dievs arī ir šeit mūsos ielicis, un arī mūsos kā cilvēkos. Mums ir kārtu kārtas īstenībā, kuras mēs varam arī šeit izdzīvot, uh, Un arī mūzikā, es domāju, tur ir kaut kas, kas tieši no dvēseles nāk ārā, jo dvēseli ir man, es uzskatu, ka man dvēseli ir tiešā saistē ar eh, radītāju, un viņš vienkārši caur mani arī kaut ko grib izlaist, caur manu pieredzi, man arī kaut kas ir jāizstāsta, kaut kam ir jāiznāk ārā, un, un, eh, un viss lielākais spēks ir tad, kad tu esi patiesis un godīgs, eh, un to var dzirdēt. To var sajust, tad, kad tu klausies mūziku, ja tu jūti, tas nozīmē, ka dvēsele ar dvēseli sāk runāt, un gars ar garu, tā kā ir teicis, jā, nu, kad ir cits līmenis, tas nav tā kā prātā, tā kā tie iedvesmas punkti ir ļoti dažādi, ļoti dažādi. Nu, tad šobrīd, lai mēs klausāmies dziesmu par cilvēku būtu, šis adventa laiks, kad arī pats Kristus kļūst par cilvēku, arī ir jā, ir, ir tas laiks, kad mēs pārdomājam šos noslēpumus, kā tad būt par cilvēku. Un atgādinu klausītāji, ka šodien studijā ar mani bija Anete Kozlovska un Aija Alsiņa, un šobrīd tad ir noskaņojums šeit radio ēterā dziesmai, ko šīs burvīgās dāmas ir sacerējuši tātad par cilvēku būt. Paldies visiem! Paldies atā. visiem! Atā! Atā. Ko pasaulē šajā nozīmē piedzimt par cilvēku kļūt? Attapties tajā, ka tev dota iespēja dzīvot un būt. Ko pasaulē šajā? nozīmē cilvēkam palikt un būt. Pamosties priekā vai sāpēs par zaudēto, ko vairs neatgūt. dzirdēt, ko tā patiesi jūt. Kā neļausies steigai, kur viss jūg un brūk, kā neaizmirsīsi to, par ko gribēji kļūt. Kad skaties uz priekšu.